admirinda centiarulo. De quelca iaroi, medicinistoi discutas inter si pri la iena demando. Gis quiu agio estas consilinde che curacisto laboru. Effective, medicino farigis ege complexa professio, cae post certa agio multe curacistoi iam necapablas actualigi cae plene regi la mult flancaen aspectoen de la arto curatsi. Compreneble, ili estas simple homoi, cae pro agio ancau ili grade perdas iom de sia cogna capablo. Ciartiu perdo estas tre varia de individuo al individuo, oni ancora ne alvenis al definitiva respondo. Ideale estus che ciu professiulo sin mem taxu cae respondu, ciu mi ancora capablas en mia agio? Parallele al tiu angora problemo, la medicin reteio medscape.com publicigis cortusian pensigan interviuon cun la usona curacisto doctoro Howard Tucker. Li farigis centiara, cae la plei maliona activa curatsisto en la mondo. Li nascidis en la iaro 1922 en la stato Ohio, cae trovidias en sia septec jaro iaro de flegado de paciento e kiel neurologo. Dum la melito en Coreuio, li laboris kiel neurologestro en Mararmeo post la milito li daurigis la studoin en tiu faco. Ie la ses dec sepa agio iaro li eniris facultaton de iuro, cae diplomigis advocato en 1989. En iulio 2012 li festis sian centiarigion kiel recordulo en sia profesio li farigis temo por documenta filmo. La demandoin en la interviuo li respondis per sagiai vortoi. Li diris che li electis neurologion kiel intelectan defion. Sia tempe, la neurologiae diagnosoi estis vere complicae enigmoi, kiui postulis detalan examenadon cae longan interparolon cun la pazientoi. Cio shangigis, resonanzae, cae aliei bildigai examenoi, multe faciligas la diagnoson, cae moderne medicamentoi plibonigis la flegadon. Interesan respondon transdonis doctoro Tucker, ciam oni demandis lin, cio shangigis en medicino generale. Computiloi cion changis en medicino. En antauae tempoi ni acceptis pacienton, ni telefonis al la concerna curacisto, discutis cun li pri la caso en tre agrabla maniero. Nun tempe, ciam oni telefonas al curacisto, li diras, lasu min legi vian scriban opinion, nur tion. Li ne emas paroli cun oni, La relato inter curatisto kai paciento cutime estis tre el corai. Oni pristudis la pacienton, lia in esprimoin. Nun oni regardas al ecrano kai tre malofte al la paciento. Post la demando, kion vi instruas al viei studentoi? Li respondis, mi petas de miei studentoi, kai de curatistoi, che ili pripensu pri la problemo anta ol rigardi la bildain examenoin la tomografion. Pensu pri la problemo, tiam vi excios specife kion vi demandos anta ol exameni la pacienton. Detale pri demandu la pacienton pri liei simptomoi anta ol peti examenoin. Doctoro Howard Tucker estas admirinda homo. Li estas vivanta pruvo che continua mensa activezzo estas la secreto por longa fructodona vivo. Cae che en medicino homamo cae scienza honestezzo ciam ocupos la unuan locon.